Ya pipi tu lalo, ya pipi tu lalo, ya pipi te le la sale lumba urala. Ya pipi tu pipi tu ya sale lumba Yo fanta ilalo, yo fanta ilalo, yo fanta te le la sale lumba Yo Pibito,

Très bien. Très bien.